luka simoore tati hawri ko hitaande sappo e joyɓere laamu tiber sesar tawi ko ponse pilot woni gouverneur yude ko herod woni hooreejo diwan galile ko philip miñum woni hooreejo diwan ituri e tarakoniti ko lisanias woni hooreejo diwan abilen hawri ko e saanga nde hannas e kayif ngoni hooreeɓe yettinoɓe sadak ko ndeene yaaya ɓii sakari heɓi kongol allah e nder jeerende o soori daande yurden fof omo yeeyna baptisgol waytaari ngam yaafu e bakatuuji hono no windira e deftere annabi esaayi he ni ko daande wullata nder jeerende ina wiya peewne laawol joomiraaɗo ngol mbaɗaneembo lappi portiiɗi yo kala caangol ubbe kala haayre e kala tulde ponde yo laabi ooñiiɗe porte laabi baɗɗi korɓaali njoore kala neɗɗo ma yii dandoore allah wadde omo yatno jamanu garatnoɗo e makko ngam baptiseede o cohe bonɗe holi tintinɗo on oɗon mbaawi dadde e ñaawoore jogor nde arde nde mbaɗee golle kaanduɗe e wattaare mon nde woto ngone e wiide koye mon taani amen ko ibrahima ngati mboɗo wiya on allah ina wawi wattude ɗeɗo kaaƴe ɓesgu ibrahima hankadi jambere nde fawama e ɗaɗi leɗɗe wadde lekki fof ki jibinta ɓiɓɓe moƴƴuɓe soppete wedde e jeygol yimɓe ɓe namnimo mbi e nder ɗum holko min poti wadde o jaabiɓe o wi kala jogiiɗo wutteji ɗiɗi yo rokku heen gooto mo alaa kala jogiiɗo nguuro yo waɗir noon renndinooɓe juuti ngari kañum en ne ngam baptiseede mbiimo ceerno holi komin poti waɗde o jaabiiɓe o wi'i woto jomna ɗe ko diwti sariya soldateeɓe naamniima kañum en ne mbi'i minen ne holko min poti waɗde o wi'iɓe woto kollee hay gooto ndol ndolaagu woto takke hay goto fenande kam dino ɗe e jobdi mon yimɓeɓe foof ina tijjino almasihu o goote mabɓe foof woni e namnade e ɓerde mum so tawi wona kanko woni almasihu o ko ɗum waɗi o jaabiɓe kamɓe foof o wi min mbaptisatmi on ko e ndiyam kono goɗɗo ɓurɗomi sembolinde nana ara mi haadani hay e haɓɓidde pille paɗe makko on ma baptise on e ruhu ceneɗo o wondude e jeygol omo jogii ñorgo e junngo makko ngam wesde gerngal makko haa laaɓa e ngam rendinde gawri ndi nder fawru makko o duppu guufi ɗi e jeygol ngol ñefata yaya naftirima waajuuji goɗɗi keewɗi ngam habrude yimɓe ɓe kabaru moƴƴo kono hérode hooreejo diwan mo yaya felatno ko fayit e herodiyad jom suudu mawnum e dendangal geɗe bonɗe goɗɗi ɗe watno ɓeydi ɗum ɗo e bonandeji mum o nangi yaya o soki ɗum ɗo yimɓe ɓe fof baptisteno yeesu baptisa kañumne ɗo o torotoɗo asaman udditi ruhu ceniɗo ƴetti mbaydi fo jippi e dow makko sawatu ummi dow asaman wi' an woni ɓiyam mo korsinmi mo cuuɓi nde yeeso fuɗɗoto golle mum nde tawi tolniima e heddi duuɓi capanɗi tati e gitiimɓe ɓe yeeso ko ɓii yusufu yusufu ko ɓii eli eli ko ɓii mattat mattat ko ɓii lewi lewi ko ɓii melki melki ko ɓii yannayi yannayi ko ɓii yusufu yusufu ko ɓii mattatiyas mattatiyas ko ɓii amos amos ko ɓi nahum nahum ko ɓi hasili hasili ko ɓi naggay naggay ko ɓi maat maat ko ɓi matatiyas matatiyas ko ɓi samiyin samiyin ko ɓi yosek yosek ko ɓi yoda yoda ko ɓi yewanan yewanan ko ɓi resa resa ko ɓi sorobabel sorobabel ko ɓi selatiyel selatiyel ko ɓi neeri neeri ko ɓi melki melki ko ɓi addi addi ko ɓi kosam kosam ko ɓi elamadam elamadam ko ɓi era era ko ɓi yeesu yeesu ko ɓi iliyaser iliyaser ko ɓi yorin yorin ko ɓi mattat mattat ko ɓi lewi lewi ko ɓi semeyon semeyon ko ɓi yuda yuda ko ɓi yusuf yusuf ko ɓi yonam yonam ko ɓi iliyakim iliyakim ko ɓi meleya meɗeya ko ɓi menna menna ko ɓi mattata mattata ko ɓi natam natam ko ɓi dawuda dawud ko ɓi yese yese ko ɓi obed obed ko ɓi boos boos ko ɓi sala sala ko ɓi naason naason ko ɓi aminadab aminadab ko ɓi adamin adamin ko ɓi arni arni ko ɓi esrom esrom ko ɓi feres feres ko ɓi yuda yuda ko ɓi yaguba yaqubu ko ɓi isaga isaga ko ɓi ibrahima ibrahima ko ɓi tara tara ko ɓi nahor nahor ko ɓi saruga saruga ko ɓi ragawu ragawu ko ɓi feleka feleka ko ɓi eber eber ko ɓi sala sala ko ɓi kaynam kaynam ko ɓi arfa kasad arfa kasad ko ɓi sem sem ko ɓi nuhu nuhu ko ɓi lemek lamek ko ɓi matusala matusala ko ɓi henok henok ko ɓi yaret yaret ko ɓi malaliyel malaliyel ko ɓi kaynam kaynam ko ɓi enos enos ko ɓi set set ko ɓi adama adam ko ɓi allah